Book 2 75. خمسة وسبعون Bir şeyler sebep göstermek. 1. يعلل شيئا رقم واحد Niçin gelmiyorsunuz? لماذا لم تأتوا؟ Hava çok kötü. هل الجو سيء للغاية؟ Hava çok kötü olduğu için gelmiyorum. لن آتي لأن الجو سيء جدا O niçin gelmiyor? لماذا لن يأتي؟ O davetli değil. هو غير مدعو Davetli olmadığı için gelmiyor. لن يأتي لأنه غير مدعو Niçin gelmiyorsun? لماذا لم تأتي؟ Vaktim yok. ليس لدي وقت Vaktim olmadığı için gelmiyorum. لن آتي لأنه ليس لدي وقت Niçin kalmıyorsun? لماذا لا تبقى هنا؟ Daha çalışmam lazım. لأن لا بد لي أن أعمل Daha çalışmam gerektiği için kalmıyorum. لن أمكث هنا لأنه يجب أن أعمل Neden şimdiden gidiyorsunuz? لماذا أنتم ذاهبون مبكرا؟ Yorgunum. أنا متعب Yorgun olduğum için gidiyorum. سأذهب لأنني متعب. Neden şimdiden gidiyorsunuz? لماذا أنتم ذاهبون أصلا؟ Geç oldu. لقد فات وقت الذهاب. Geç olduğu için gidiyorum. أنا ذاهب لأن الوقت قد تأخر fe'len. Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.